giha na n'akanya muri mu makungu kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro ari bwo burundi muti rero uno musi tubayagira kuki uno musi tugaruka ku ruhara rwa sport mu gutsimbataza amahoro ni ukuvuga rohore di dans la consolidation de la paix aho rero tukaba tubifatiye kuki tukaba turi kumwe n'umwe eh, aracara umwe uno munsi rero uno munsi akaba afise fondation yitiriye izina ryiwe ubusundi ngira abenshi mumenye ni Veniste niyo ngabo umununutsi w'umurundi uno munsi ari hano si ubwa mbere atwitaba ariko agira atuyagire cyane cyane cyane cyane uko Sport ishobora gufasha mu gutsimbataza amahoro kumbure n'ibindi turaza kubigaruka ko murazi yuko yigeze no kuba mu bari bajejwe ugutumatumanako ko mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu makungu diaspora nuko rero telefone turaza kuba tuzuguruye ku bwanyu reka ubwa mbere manze ndamwakire eh, veniste Niyongabo ngabo sangwa ikaze muri karadiridimba murakoze kutwakira ndabarakwiye cyane mm. hanyuma nayo ndabakumbuye murakoze iminsi yari myinshi yego ibujumbura ni sawa neza cyane hari akayaga akazuba murakoze ibiti biracaka biracameze neza murakoze cyane ngo rero umutumire tuza turi kumwe mu kiringo kingana n'isaha aho tuza kuganira uruhara rwa Sport mu guharanira amahoro mu gufumbatira amahoro canke. Eh, mu guteza imbere n'igihugu asanzwe nawe akorera muri ibyo bisata haba Cha Sport ugufasha ugwaruka ibyo bita entrepreneuria ugufasha ibijyanye n'amagara y'abantu n'imyuga twarabonye muri gitega mu bitaro bitandukanye n'ahandi kumbure turaza kubigarukako nuko alphonse kubw'imana niba aza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma kuri micro mwumvise ko ari medar niyo nkuru reka nongere kuba ikaze hama mu duce tujya mu veniste niyo ngabo nibyo ikaze muri studio za radiyo isanganiro hama turi tugaruka ku ruhara rwa Sport mu gutsimbataza amahoro turababona namwe mwaratanguye ibikorwa muri ko muragira mu mazone ya buterere na kamenge ntihenze uno munsi mwotubwira igituma mwiyumviriye muri aho hantu uno munsi amahoro na siporo mubona hari icyo byo biriko birafasha mu iterambere hanyuma ngira amahirwe nja imakamba muri college donc muri cycle inférieur um, ndaja uh, muri internat hmm, niho ego niho nagize imana yo kuronga abarezi bamfashije baragira ati wewe urashobora kwiga hanyuma ukagira na, na sport ndi kumwe n'abanyeshuri ndibuka turi mu modoka y'ishuri dutashe Um, tugatanga igikombe cy'ishuri iyo imaje gushika n'ubu iyo shusho ndacyayifite gushika no muziki kuko ndibuka mm. ngira twagoma turirimba dutamba um, hanyuma ndagenda iburaya nda ingorane ziriho nyinshi ariko ndaronka amahigo yo gutsinda imidari myinshi muri mirongo hanyuma maze umwaka umwe gusa mirongo icyenda na uwa kabiri ku isi yose mirongo icenda na gatanu ndaronka umudari wa gatatu muri mu mihiganano y'isi yose medale de bronze ego mm. hanyuma uburundi baye ijya mbere bugiye mu nkino z'isi yose twa jeje olympique ubu bwa mbere kandi ubu bwa mbere butahanye umudari w'inzahabu uh, e, organisation peace and sport niyo yanyigishije ibintu byinshi niyo yanzanye ngaha uh, mu gihumbi bibiri na na cende yego naho ndandaza kenshi mm. mugabo kumenya ngena inkino zofasha abandi um, ntavyo narinze ninde ibyo bari kwadufashisha bazobigumana mu maboko yiwe mm -hmm. turavugana na na bimonako bacavuga ati twebwe Burundi turakeneye umuntu um, yofasha kugira ngo kuko twe turahaca tukagenda tukuma umuntu yoba ari Burundi kugira ngo mm. ashobore mm, kuguma akurikirana abana byo tuko turakora kugira ngo atubwire turakoresha ati wowe tubona ko ari umuntu ubishoboye hanyuma ndi buraya ndagize none nagira ibintu ndi buraya ndafise aba aba bayikurikane Burundi bizogenda gute tuca turavugana n'abantu bane um, umwe ni umupatiri mhm. uwundi ni umugenzi cyane dukundana cyane tuba bane tuca turavugana tuti tugire fondasiyo mu umuryango Kenya mm-hmm. hanyuma nda indoto yanje kwa gutembera mu nyuma nsanga mvise amahirwe ntari nzi ko mfishe ivyo mugabo nafashijwe n'iki n'abarezi bari ngaho Burundi mm. arico gituma kinini cantumye ngira nti none ko nafashijwe n'abandi jewe niko bereke nafasha abandi rero kugira ndabafashe naciye nubaka urwo rugo gufasha abandi uwo munsi dufise mbe mwotubwira mu bihumbi biriho kuno byagenze mu bihumbi bibiri mm. eh, ah, um jewe nagibura nagize jezo olympique um, uh, muri 96 aho natahanye uwo mudari hanyuma 97 ndavyibuka hariho champion du monde yabereye Athene um um, ngiye sidine nari nzi yuko ataco nzomara naragiye ku kibuga mugabo narabona yuko bizogora yuko nshobora gusubira gukora ibyo nakoze um, i atlanta hanyuma ngo mbandanye buke buke nibaza ko nzogaruka um, aho rero ico ngomba kuvuga ni uko uh, mu gihe utsinda ubwa mbere biroroshe kuko ntubuzi yuko uraja ni mm. ufise indoto nziza mugabo ukugira atatizme cyane cyane nibaza ko na sport zindi ni ibintu bisaba uh, abantu bataza guherekeza mari ekipe guherekeza mm. aho hantu sinobesha ngo ni bya kera cyangwa ni vy'ubu nibaza ko ari ngo batugifise guno munsi Ah, gushika batrete ntiba ntitubashika ahantu mu atete kumushigikira ukamenya yuko ari ikintu cya mbere wegisiporota nibaza dufite kafe mugabo mu nk'umuntu francine cyangwa Venice niyo ngabo mm. ni kintu kinini ku ishusho ry'igihugu mm. ah, aho rero ntiturahashika ntiturahashika tumenye yuko kuronka francine atari umuntu uzoronka ejo urashobora kuronka imyaka ni imyaka uyirindira kuko n'ubu tukirindira uzogusegura imyaka mirongo itatu mirongo irindwi irenga nta benisi niyo ngo abarigara bavuka kandi nibaza n'ubu ko ndiko ndarabya turi turaja tudahinduye ingendo ngena tubona inkino nibaza ko n'imyaka ijana izohaca mu rugo ngo uno munsi pari muzoronka hmm. tugenda i pari um, haza abantu bose bava hmm. ku isi yose bavuga indimi zitandukanye bafise urukoba rutandukanye ariko ugasanga abaterete n'abagenzi n'abagenzi cyane rwose kubera iki ah, mugira amahiganwa hamwe mutemberana kenshi mu amahoteli amwe mufungurira hamwe rero uturiko tuvuga ngo siporo yubaka amahoro umenya n'ibintu bidashoboka mm. ariko ugiye kuraba ngene abatete babana ngene bahurira kuri um, kuri rangaje imwe kuko dufise ujya kugira atletisme hariho ruregrema um, bose bakurikirana uvuga igishinwa ikijapone ikirundi murumvikana neza cyane kuko muba mufite icyo mushigikiye ko nicyo gituma nibaza ngaha mu Burundi cyane cyane tuzi iyo twavuye um, nibaza yuko tufashe siporo tukayikoresha ingene itanga um, ingene itanga um, hanyuma inyuma y'icyo kintu twigisha abana ngene babana twigisha abana ingene nawe nyine yiyumva yuko ashoboye twigisha abana ingene umukobwa n'umuhungu bashobora kubonana kumwe mwigisha ibyo bintu byose abana duhurira hamwe mu minsi yose uno munsi bagira bafise ihuriro gatatu mwiyinga muzoraba yuko atangorane n'imwe zose ku makarita ego icyo kintu gishyigikije cyane siporo irashobora gufasha yuko abantu bamenyana kandi bakubahana hanyuma bakabona kumwe kugira bajya mu iterambere ryabo hmm. uburundi ni kimwe mu bihugu byaciye mu ntambara mu kiringo kinini rwose mbere baravuga yuko atari myaka cumi ihera hatabaye intambara uko biri kose hakagenda haba impururu zituma hagukora hagufata ingufu zije mu kazi usanga ari mu bintu by'amahoro ku bintu bidatuma haba iterambere mbe mubicishije muri siporo mubona hariho umwizero ko ejo na hirya y'ejo hamwe uburundi bwo kwistabiriza iterambere bishobora kujyana n'iterambere ndababwire igituma iterambere ribaho nta hamwe hazoba iterambere hatagira amahoro ntibishoboka na gatoya tudaciye mu mahoro nta terambere rishobora kuhaba hanyuma ndafise abagenzi bari buraya abazungu dukunda kuzana ngahe burundi baza kubera iki kubera uno munsi uburundi ufise amahoro none turiko turavuga tuti tuza n'ingenzi reka bicaho nyene hari amahoro ingenzi ziraza rero iterambere rirashoboka hari amahoro mu gihe hatabaye amahoro nta na gatoya ko iterambere rishobora kuhaba kuko abantu bakorana ubwoba abantu ntibashobora kuza gushira amahera ngaha mu burundi kandi batazi yuko ibintu bizorama nibaza yuko umurundi wese ahari wese nimba afise amahera yashize nibaza yibaza ati ngomba kugira akazoza k'abana banje uno munsi ashobora kuronka amahera menshi mugabo udafise amahoro bizokugurukana hmm. rero nicyo gituma amahoro ari ikintu gisangiye umutunzi umukene ubuze ubwenge utazi ubwenge nibaza ko ari ikintu kinini cyane tuzasenga bose na bose mm, ntitwakirengagiza yuko mufise uruhara cyane cyane eh, muri rya shyirahamwe ry'abarundi baba hanze bita diaspora mwarigeze kuba ubusinzi muri mu gisata cyo kuvugira diaspora hama mbere turanimirije n'indwi bahariwe mwebwe nk'abadiaspora ariko uno munsi ko turabona bamwe bamwe bakora barukwabo n'umusitorone veniste fondasiyo veniste niyo ngabo ibyikora ntibiboneka eh, umenya kuva mu mwaka utangura igitega mu bitaro n'ibindi byinshi turabona n'abandi baza bagakora uburimyi bwa kijambere mugabo ntitubone ka ka diaspora sima mu ngorane nyinshi mugabo umwe wese arafise imvo imvo zitandukanye mm. hanyuma dushitse hanze bose ntibaronka ubuhigwe bwo kubaho neza canke bakabona ati je ndafise abagenzi benshi bari hanze bagiye mugabo no kweka batanga igihugu ugasanga ntibafise uburyo kwigurira itike kugira bagaruke nk'abo Burundi iyo ni ingorane ishobora kuba ubwa mbere hanyuma fisi inkuru ku Burundi babirabire kuko ku mbuga ngororano nibaza ko je ibyo bimaze kunaciyemo nkabona um, nibaza ko ari ingorane yuko turatandukanye hanyuma ikindi naco kitugora mu Burundi ni um, ntitwubaha romerite y'abantu Mm. ntitwubahiriza umuntu n'icyaha ntitumenye n'icyo ashoboye ntitumenye mm. twebwe uri imbere y'icirori ugomba yuko bose bakubona ko wibona wewe mugabo ukibagira yuko hajya ukwabonyene ntiyaragera ahantu abahose bari barakora twoshira hamwe canke naho ugukora neza ukamubwira ati wawo uriko urakora neza cyane ivyo ku murundi bikubwire ntibishoboka ariko jewe sinibaza yuko aho narabaye secretary general wa wa wa, wa ntuze wa diaspora ya Eric um, reka kumbure twirinde kuvuga amazina ego y'abadaharira mm. ntumye mm. um, menya uburundi no kuri sinobesha ndavuga menya uburundi birantuma menya ngena diaspora ishobora gufasha turafise abantu kirana amanama kenshi ku ndababwire amasuka ya ndi muri ibyo mm. twarabatumiye hano mu minsi ya byarahere kure turumvikana turavugana turavuga tuti reka tabereke tugomba tugura amasuka ya kijyambere tuyahe leta y'u Burundi hanyuma leta y'u Burundi nizomenya abazoyaha babe babone mm. yuko hakenewe yuko hari amasosiyasiyo bakora neza ibyo twaramaze kubishikana ngaha mu Burundi niba ko byashitse bo hari gusa yuko bitangwa mm. ababishitse rero nibaza ko intangiriro idatanguye kubaho idatanguye kubaho kandi ndazi yuko ibyo bakoze ibyo twakoze ndazi ko n'ubu biri ko birabandanya kugira ngo ajye yarashize ubwa mbere n'ayandi azoza nibaza kandi yuko ajya tumaze kugira aho duhera n'ibindi bizozo turi ko tuvuga amahoro amahoro si ukuvuga ngo habe za ntambara mwatubwiye uko kutubaha n'aba n'aba byose usanga bidurumbanya kumbure amahoro mbwa amahoro muri rusange ubu kumvikana ari byo bijyana n'iterambere mbe ni iki mubona cyane cyane nka mwebwe musanzwe muri muri Sport diaspora murayizi eh, isi yose murayizi ni igiki mubona cyokogwa ha kumbure gikogwe n'abandi kugira koko umuntu wese abone yuko iterambere bishobora kumuvako kandi bikamusubirako uko kujyana ku gukubitana imikiki nk'uko bavuga bihere ni ni kimwe navuga ni ni kutubaha ubushoboye n'ubudashoboye hmm. icyo ni cya mbere nibaza ko twabanza tuka mu gihe icyo nipfuza ndabivuze ni Venice niyo ngabo ntari nibaza yuko hakeneye gutogwa umuntu arongora abandi biciye mu bikorwa yakoze cyangwa biciye ingene abandi bamubona kugira babone yuko abe indongozi ya ya ya diaspora mugabo umuntu yoca yibaza ati nunatogwa nabandi um ni mwebwe nyene aba diaspora de twana diaspora mugabo n'amatora aba yugutora abantu bavuye hanze bose peshi nanyi mm. hanyuma mm. je ndabikubwiye ko ndi hari ndinzego ndimwo mm. yaba Olympia tuzi nka dutora aba aba Olympia bavuye ku isi yose mm. rero diaspora nitagira neza ngene nato amatora hajya urayategura urayategura hariho abashobora kuza ngahe Burundi hari abadashobora kuza i Burundi amatora no kuyategura kugira ngo uzorongora diaspora abe yatowe na bose mm, hariho n'abandi bavuga ngo ngo ngo ntaba abara amatora ngo hari ukwemeza ibyo ibyo biranavuga n'aba diaspora nyine ndabye ngena twebwe tugira amatora yo mu ma mu ba Olympia mhm. dufise ibihugu byose cyo ku isi yose hariho umuperezida kuri association des olympiens ngena bitogwa turabitegura umwaka n'umwaka kugira ngo niyo hagira amatora tuzokoreshe ari eh, tekinoloji ikwiye mm. kugira ngo uwo muntu atogwe azwi na bose mbwararonka n'akanya ko kwiyamamaza um, ego kuko ego biroshe kwiyamamaza kuko ni imigambi mm. werekana abantu bose icyo ugomba gukora imigambi ugomba kwerekana ngena ico iyo uwo mugwi ugomba gushikako hanyuma niyo hagira amatora kuko urabona ari abantu benshi bataza mu Burundi eh, canke naho bakaza mu Burundi kubera twese turakora nk'ubuje ndi ngaha sinzondi sinzorindira somero ya diaspora kubera akazi mm. ndikabi ndikabinshoboza ndikabikure kurira ndakije rero nibaza yuko twobraba ngena twobigenza gutaha mu Burundi byiza kugira somero ya diaspora ni byiza ariko niba za diaspora akwiye kuraba ngena yo kwitunganya kugira ngo amatora atogwe n'abantu benshi bashoboka kandi nibaza yuko twese turi hanze turazi yuko duciye muri tokonoloji y'uno munsi mm. nibaza ko bishoboka kugira ngo uh, amatora agende neza kandi abantu bose mu uwatowe yuko ari uwa bose hanyuma tujye mu migambi mm. mbe nta ndoto mufise eh, cyane cyane ndi kwagaruka diaspora badiyasipora kiganiro ni cyamwe bw'abadiyasipora nta ndoto mufise yuko ejo na hirya hogera umunsi hamwe muje muza ari ukuvuga imigambi ibindi byose byaraheze eh, kumbure ugasanga muranarose n'ubushikiranganji nka bijya bihugu bya hariya ariko ntihame induru kuko oh, bimaze igihe muri diaspora yacu gatonya munyishuri gatonya imbere yuko twugura imirongo kuko umwanya ura no deni bazo aho tugeze no munsi um, nibaza ko hari ingorane ariko ingorane twaciyemo naho tugeze uno munsi nibaze ko tumaze kurengana ingorane mm, ibyo nashikiyemo ubwa mbere ibyo nabonye nta mugambi n'umwe n'umwe wabigaye ko na diaspora mm. uno munsi hariho umugambi wa diaspora kandi uwo mugambi ni ukuri udashikikiwe n'abantu benshi cyane ba diaspora mm. benshi rero nibaza ko intanga iriho ibintu twabishikanye ejo nibaza ko nibaza ngaha uwo mugambi ubandanya kugira turabaho tuwushikana twiza amamashini ku bundi bwose nibaza yuko ngaho ingorane zoca zitanga kuhava hava mm. hanyuma tuce tubona tuti none n'umutwe dufite akamashini kugusunika reka dukoresha ibindi bindi mm. habe uburimi bwa kijambere bwa kijambere apana ubwirimizi nibaza yuko intangiriho mm, ibyo bo bikora avuga benshi nibaza yuko ni kundi kudahuri hamwe tugira tuvugire hamwe ariko umugambo ariho ndibaza yuko nabibonye bigitangura hanze abantu batatu batanga gutanga amahera uno munsi amaze gutanga namaze kubona ko igiti kirigoma kiduga mm. rero ni bukebuke kandi murashima n'ibikorwa cyane cyane mwe muri ko murakora nk'aba diaspora haba fondation Veniste niyo ngabo narumvise abandi barima abandi bubaka abandi abantu bose mu bice byabo barimo bariko baragerageza kameme narabonye abantu mu mugamba narabonye bavuye muri Amerika bazanye ibikoresho byo mm. mu bitaro Eh, nicyo gituma mvuga ngamba nyene hari abandi barimo ibiraya ariko baragwiza imbuto z'ibiraya nabagenzi bari ndabazi mm. abaribo je nibaza yuko hari abantu benshi ngaho ariko barakora cyane eh, kandi nibaza yuko ahubwo twosaba igihugu abariko barakora ibintu nukuri badufasha kugira ngo twerekane abandi n'abatarabikora babone akaroro k'abandi kugira ngo tube benshi hanyuma duteze mm. imbere ku Burundi mm. Eh, dusigaje umunota umwe kugira twugurure imirongo ntagira ndabaze gatonya eh, ku bijyanye kumbe na kariyeri yanyu umuntu nk'uwavuze ishamu erigeroge mwimwumvike ishamu erigeroge n'umuntu yaje inyuma y'iwanje um, nibuka yaransinze no eh, oyi twari muri mirongo icyenda na gatanu jewe nagomba kuronka umudari w'inzahabu mu nkino z'isi yose hanyuma njya wa gatatu nabo wa kabiri hanyuma moruseri abo wa mbere mu nyuma ndabona nti ibintu birakomeye hanyuma ngira nti ndakubwire hakunze gutsinda umudari wa gatatu ntabyo nemera mvuma ngenda mu bintu bishasha njya ku bihumbi bitanu njya n'umudari ishamu n'umugenzi uno mm. munsi musanzwe muri abagenzi cyane rwose mm. hanyuma nababwire umuhatete twaragira amakomezi mu kibuga nababwire ibintu ishamu ariko arakora mu gihugu ciwe kirateye ubwoba mm. ishamu ni umu egisiporutateri w'itomate muri maroc i buraya rero abatete bujya si kwa gusa hari ibintu mm. byinshi bashoboye kandi bakora byiza murakoze cyane nyuma y'ikiganiro ndakubwira igitumana ku ba jiji ishamu egeroge nuko rero murashobora kutwakura amanimero ah, yose aruguriye ku bwanyu ari intererano yanyu tuko tugaruka ku ruhara rwa Sport. mu gutsimbataza canke mu gufumbatira amahoro turi kumwe na veniste niyo ngabo aracara umwe umunonotsi w'umurundi um, kujya bavuga ngo umwe runege amaze gutwara umudari w’umwakaka muri jeze olympique kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu c'amavukiro tukaba turi ko tugaruka ku ruhara rwa Sport mu gutsimbataza cyangwa mu amahoro umutumire turi kumwe ni reniste niyangabo ari hano muri sitidiyo alo ndabaramukije amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro n'amahoro n'amahoro sangwa ikaze muri karadiridimba Eh, ni ukuvuga narashoboye kuronka akanya ko kumumenya cyane kubera igihe ariko karakora ibikora inka jenali ziri muto namwumva ku maradiyo hmm. n'ubu aracari muto eh, ndamwumviriza ndamwumviriza nashimye cyane nashimye cyane kumumenya cyane hmm. nkaba ndamushimira cyane ndanamukeza ku cyiza amaze gukorera uburundi n'ibyo abandanya akorera uburundi nk'uko mwabivuze ujya mu gare nta murundi wundi arashobora kuwurenga oya kabisa ubwo urumva nomusabira isanamu ah, ahantu ngaho mu burundi mm. ngo n'abana bazovuka twebwe tutakiri bazomenya canke ibarabara niyo ngabo mm. yakoze ibintu bitangaje cyane n'ubu tukimwibukirako murakoze cyane mm. rwose namwe murakoze kandi wowe mu bandanye nyamigambi turimo turi turabandanye tuyibandanye ego cyane mm. atejo ntayijya ejo ari barabara cyangwa icibutso igihugu kize kibandanye kimwibuka eh, ngiye ko mm. nk'umujyi w'igisahira kuri mm-hmm. iyo ntumbero mwahaye ikiganiro mm-hmm. mu by'ukuri rero ndemeza ndemeza yuko siporo ari ikintu gikomeye cyane mu bijyanye no guhimba gutsimbataza amahoro n'umutekano mm-hmm. na cyane cane mu gihugu nk’icyo cacu tuba twaciye vyago hmm. bitagira izina imyaka n'imyaka mm-hmm. dufatiye ku karorero ka hafi ndibaza mwarabibonye yuko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yari asanzwe ari umusportif hmm. kandi muri manda yiwe ya mbere yashoboye gukoresha sport kugira abarundi n'abarundikazi dusubire tunywane mm -hmm. dusubire dukorere hamwe dusubire dukorere hamwe tuganire tubigire byadutandukanya mhm. kandi ni ukuri ndemeza yuko iyo niyo baze n'ubu uburundi tudushingira ko kugira ngo tubandanye turi imbere tubandanye dukorera hamwe tubandanye turi umwe nk'abarundi mm. jewe nanje ku rwego rwanjye jewe narabaye umusiporutife kandi ndacyariwe ni ukuri uhuye n'umuntu yabaye umusiporutifu mhm. nta bya bintu bita amahwa mu mutwe agira umusiporutifu yamara umusiporutifu mhm. yamara umuntu yuguruye yamara umuntu asangira na bose yamara umuntu akorana na bose yamara umuntu ashwashwanutse akerebutse mm. ni ukuvuga ibyo n'ibikenewe uvuga biranga umuntu umusiporutifu yego byaciye binyibutsa umuntu w'umuhinga umwe yigeze kuvuga ati nimwigisha abana banyu mukabatoza indero nziza mukabatoza kubana neza bizotuma mugira abakuze bake mu mapurizo uzotuma bigira mugira abakuze bake bazoza baragira barateza ibibazo mu bintu ni ukuvuga rero siporo nayo ni ubita fondasiyo tuyishyize mu bana bacu bizotuma yubaka bakabigisha valeurs ibintu bitandukanye kwiteza imbere akora mu isata by'ubuvuzi n'ibindi ariko uno munsi twagarutse cyane cyane ku ruhara rwa siporo mu gutsimbataza amahoro hari ikibazo mu by'ukuri kuri iyi y'ikiganiro uno munsi nta kibazo bafise mhm. yari intererano gusa nagomba ntera kamo abajejwe kitahumuriza abasiporutifu na cyane cyane kidateza imbere siporo nk'uko byatekerezwa ako kantu ndikaje nyine ikiganiro ashaka kukagaruka ko mm. kubera jewe jewe nyine karamba bati tasomerwa murakoze cyane rero nk'abantu bose bayuko abajejwe inkino mu Burundi nukuri iki ni gisata gikomeye mu buzima bw'igihugu mu kunywanisha mu guhuza abantu mu gutuma igihugu kigenderwa nk'inararibonye kandi nkawe nk’umu nk'umushampion hmm. mubona hari icyo mushobora guterera abana bariya mu basanzwe bafise icyo bufasha muri iki gisata cya siporo hano mu gihugu cyacu je birambabaza cyane birambabaza cyane kuko ubwa um, mbere duhere kuri Benice niyo ngabo ni kubera iki tudafise abatirete benshi mm. tukama mu ngorane iminsi yose uravye Kenya nk'abayiserukiye ico ni ca ni kibazo ca mm. mbere mfise um, muri buka Francine muri muri muri Jezo Olympique 2020 a Tokyo mm. harabaye ingorane ingora ko mukivyibuka igihe harabaye ibintu byinshi byavuzwe uwo munsi ingorane zarabaye hanyuma uh, ingorane zica mu byandiko hanyuma jewe hari ibintu nzi bitari mu byandiko mugabo abatete turabana bajya batete bose bari karifiye pour Jeux Olympiques ni tubana mu Butaliyani ndazi aho ibintu biri ndazi ngona aho ziri um, kimbabaje gusa nuko um, l'opinion publique ibona ibintu hanyuma abatete nabo ntibaronke bavuga ingene mm. ibintu bayibona mm. aho niyo nganda yibona umuntu yoyisimba gute nibaza yuko iyo ngorane benshi bayizi kandi ngomba gihuza abantu gituma abantu bashobora guhurira ahantu hamwe mm. ikintu gituma abantu bahurira hamwe kiri mu bituma amahoro atembera bwite hmm. hanyuma nk'uko tubibona ngahe iwacu igisata cya siporo eh, gisa ko kitahawe umwanya ukwiye eh, twihweje uko ibindi bihugu bigenda biraserukirwa uko twagenda tuevuriwa hariho abakinnyi wasanga bava mu Burundi baguzwe mu Rwanda hariho abakinnyi wasanga bava mu Burundi baguzwe muri Tanzania cyangwa muri za Zambia bivanye ko igisata umengo gisa nk'uko cyafashwe mu inenenzi kuko uri kurabyihweza n'abakinnyi benshi dufise mu ntamba mu rugamba benshi abo dufise bari mu bindi bihugu mm. baraguzwe bisigura ko mu buryo bwose twashaka gutsimbataza gutsimbataza amahoro duhere iwacu kubera ko siporo ari ikintu gihuza abantu benshi kigatuma abantu banywana bahurira hamwe natwe tuba twusaba yuko twuhera aho nyine iwacu bakinnyi ku nzego zose ku madisipurine yose haba mu birutsi turabura abaduserukira kandi bari bafise uburenganzira bwo kuduserukira kandi n'ububasha baramaze kuba n'abambere ku isi nzima dufatiye nko kuri francine gushaka kuri ubu jewe ku ruhande rw'iwanjye simvugire hari abantu baca bavuga ngo ni fanatism oya si fanatism Francine amaze gusiba inkino nyinshi cyane bitewe mhm. n'iki hoba harabaye ingorane sohate mu bushikiranganje cyangwa mu bo barongoye intuze ko ntibyumvikana ukuntu abandi bose baguma barekurirwa kwiruka uwo bari baciye urubanza kumwe wo muri afurikiside marise manyande sinibuka izina ryiwe neza wewe yarabandanye Mm. yarabandanije mugabo francine francine ngo Ego murakoze mugira umunsi y'Imana mwiza. Mm, murakoze cyane uno yitwa Kingsley muri Grace ati mubandanye ko mvuze ati champion mubandanye mubaserukira mubavugire muvugira abatrete b'abarundi. Tuzobandanya na Francine turavugana kenshi um, ariko eh, nagomba mugisho kuco kintu ndaza aho kihagaze um, si Burundi, si Burundi ni ibintu bya ni itegeko ryavugiwe mu makungu gushika n'ubu nibaza ko bariko barabikurikirana hanyuma na France narabizi bariko baramufasha bariko baramushigikira hanyuma nkibazo yuko uh, bizoja mu nzira tuvyizera uh, hari icizere nkuko mvuze tuvyizere yuko ejo naho igihe bishobora guhinduka France gasubira mu mahigano aya n'amategeko usanga abantu bafata hanyuma ni ibintu novuga gute biologique to koro mm. yacu itanga Francine Ntakoza Ntakoza Fishe niko yavutse kandi hariho n'abandi benshi babazovuka no mu minsi zoza ariko n'ikintu gushika no munsi sport irafise ingorane sport ingorane si burundi gusa mana yuko isi tubaye ko umuntu wese arazi icyo arico hariho kwimana kurema rero ibyo bintu nibaza ko ubu aho tugeze mu bihe bya none ibyo bintu bitanga gutora ingorane ariko kera ntabyo bashobora kubona ubu rero biriko biraboneka ubu rero umunsi twibata tuti none hazoba amashampiyona ndimo ndangana gute hazoba izo ni ingorane ziriho no munsi no kuri ntibyaba iby'u Burundi hmm. ni ibintu biraba siporo nini kuri ku isi yose mu bihugu byinshi eh, ni ibintu bibabaje ku matete ubona ahagarikwa umugabo aba hanze afise residence hanze akorera hanze afise umuryango hanze no muri diaspora mm. hanyuma iciza ni, ni runaka bamazeyo ego kwari kugira gusa hariho ugenda nk'amezi abiri cyangwa atatu agaca agaruka iyo ntiwe muri diaspora kuko mm. ni wowe ufise rezidanse mu gihugu cyanze abakorera hariya kuko udafite rezidanse ukora jewe ndamwemereye ndamwishyura ku bibazo y'uko ego nzobandanya nkora diaspora mm. nuko rero dusigaje akanya gato ariko muri ako kanya dukoresheje umwanya umwete turashobora kwakira abandi babiri baturuhurire gato amaduce tugaruka ndabibutsa ko turi muri karadiridimba nubwo dusigaje akanya gato turi kumwe na veniste eh, niyo ngabo wa muntu mugace yandika gato ati yashatse kuvuga gufasha mu nzego mu nzego inzego n'u Rwanda rwa bose jewe ndi muri abo benshi bazotora inzego zizoshirira diaspora kandi ndimo nzobijamo ariko yavuze ati gufasha uri mu nzego ejo wo gutorwa twara diaspora oya hari ibintu byinshi ndakora ntagomba ntoba ndi kuba babesha nkora byinshi nta sinshobora gutwara diaspora kuko bakagutora ubicegera cyo gutwara diaspora nzofasha mu byiyumviro mugabo nzaguma hanze murakoze cyane mu minota itatu tuje turangiza iciza ni uko Venice niyo ngo bafise abagenzi ngubu naruse iteka ngaha mu burundi turafise umuro perezida wa koperasiyo interinasiyonale wo monaco abo ari mu bantu bafasha ibyo nikunda kora ngaha mu burundi mm. babicishije kuri oruganizasiyo ya pisine siporo intumbero dufise tukaba twahereye mu kamenge ubundi kuri lise kominari ya buterere mu myaka iza ngomba kuja imatana hanyuma nje i makamba kuko ni province yanje mm, muhira hari ikindi kintu ngomba gushiramo kinongera ko siporo de handicapé ngomba kujya igitega ibyo niyo mugambi mfise ngomba kubandanya muri myaka itanu izokurikira hmm. hano ibikorwa by'ubu byari bimeze gute byarangiye uno munsi twaragize ejo twahereye nazajya abaganga ubwa mbere ariko ikintu cya mbere nazanye gishasha nazanye abaganga ba siporo baje kuraba abana kugira ngo barabe ingene imitima yabo imeze ingene bafise uh, explosion donc barabe ingene ugira ma detection de talent mm. dushobora kugira detection de talent ubu tufise uburyo bwa none ushobora kubona umwana yuko ashoboye ibintu byinshi abaganga bagiye mu kamenge barabye abantu bashika 40 um, hanyuma duhejeje ejo twari ngaha kuri entente sportive haje abana amajana atatu bafise imyaka kuva kuri eh, imyaka cumi gushika cumi eh, n'itandatu bararyohewe barakinye imipira basket baragirutse hore ya atletisme barakine padere ngo bashimira abantu baduhaye kibanda ejo kandi bagiduhaye babonye abantu bakeneye gukina barapadere maze umwana ata umukene mu muri quartier iyo adatunze ukabona afashe racket ariko arakina padere ni ikintu cyangiye cyane ico kintu nibaza yuko kizobandanya kuko ni ikintu gikomeye hanyuma hari ni ibintu turavuga n'abandi bantu bafasha ngaha bamashira hamwe yo hanze avuga ngo nidufashe abatete kugira dutegire detection do ushobora guhera ku batete bo hejuru gufashe federation cyangwa gufashe Komite national olympique tutahire hasi tutahire ku mashuri tutagiye ku makomine oya ni nabibonye gusa mbumva mbazaniye niko atana umuntu ati tuguhe titire ambasaderi ndabirindiye mukangirira tutabishika kandi uriko urakora n'uburi ugushika no munsi nibaza ivyo kumaze gukora inyuma y'inkino navyo nakoze mu kibuga ivyo maze gukora inyuma